بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كذلك نجزي المحسنين जी ॻाल्हि पिया कयूं त अहिड़ी तरह सां अलाह ताला जज़ा ॾिए थो अहसान करण वारनि खे जज़ाद थो ॾिए हाणे अर्ज़ु कयोसीं पिए त हज़रत यूसुफ़ अलाम जे सूरत यूसुफ़ में में पंज दफ़ा इहो लफ़्ज़ मोसिनीन जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो हिकिड़े दफ़े अलाह ताला पहिरीं फ़र्मायो त रालिक नज़िल मोसिनीन वरी जेके पंहिंजा क़ैद में आहिनि उहे था चवनि इना नराक मिनल मोसिनीन वरी बादशाह जॾहिं बादशाह त मिले थी बादशाहत वटि जेका सभु हुनखे मिस्र जो अज़ीज़ ज़क कनि अलाह अल अल अल अल अल अल अल अल अल अलाह ताला हुन वक़्तु फ़र्माए थो त असां रहमत जंहिंखे वणे हू तंहिंखे ॾियूं ऐं जंहिंखे वणे हू तंहिंखे हिन पंहिंजो नसीबु बि रहमत हिन शाह वला नुदी अज़रल मोहनीन जंहिंखे वणे हू तंहिंखे असीं रहमत पंहिंजी ॾियूं यानी रहमत आहे जेको ताला जी जो अला ताला उन खे क़बूल थो कराए किथे पोइ जेका मुलाज़िमत या हुनखे जेका असाइनमेंट जेका मिली उहा विकिणी रहमत आहे अलाह ताला खां पोइ अलाह ताला पाण ई फरमाए थो त नुदी अजरल मोसिन असां एहस अहसान करण वारनि जो कमु ज़ाया न कंदा आहियूं अजर ज़ाया न कंदा आहियूं अजर ज़माने में <clears throat> खां पोइ पंहिंजो ॿारनि चयो त नाराहनल मोसनी हाणे इहा मतिलबु त हिकिड़ी छा चइजे त उहे माण्हू जेके हुनजी सूरत कोन था सुञाणनि हींअर न का ज़ाहिरी न का अबातनी ऐं जंहिं माण्हू खे अहिड़ो सम्झायूं थिए त सवा बेकार आहे हिनखे उछलियूं अहिड़े नमूने सां हाणे हिनखे जो कमु पियो अथनि त हुन वक़्तु हिनखे चवंदा त असीं ॾिसूं था यानी तूं जेको ॿियनि सां लकाव थो करीं उन मज़ा असांखे ख़बर पइजी वई आहे ॿियनि सां जेका हालत आहे असां सां जेका हालति कई अथई जेका महिमान निवाज़ियूं इहे कयूं अथई असां सां जेके चङायूं कयूं अथई उन में ख़बर थी पए तूं चङाई करण वारो आहीं हाणे पाण हू चवनि था इना नाराख मिलियल मोसिन पर हुनजे अंदर जी ॻाल्हि हुनजी सूरत हुनजी हैसियत हुनजो असुलु नालो त हीउ यूसुफ अल आहे सो हिन खे ख़बर कोन्हे का पर हुनखे चवनि था माना धारियूं थी करे धारियुनि जी हैसियत में बि हिन चङ हिन में जॾहिं धारियुनि जी हैसियत अथनि तॾहिं हिन में चङाई ॾिसण में अचे थी हिनखे हिकिड़ो ईअं चइजे खणी जॾहिं पंहिंजा आइब वरी त पोइ पंहिंजे खां पंहिंजा इब खां टांडो पाण चवंदा आहियूं सिंधी में चवंदो भाउ बाबा पंहिंजा आइब खां टांडो अथसि <laughs> माना जॾहिं पंहिंजी जी ॻाल्हि उनखे टांड उनखां टांडो बाक़ी परवान जा वरितो बाल बलाणा कंदो ईअं कंदो हूअं कंदो पर पंहिंजो हूंदो ॻोठ राज वारो माइट मिटी हू त उन सां बसि परे भॼंदो हुनखे चङाई कोन कंदो हुन सां का बि त इनखे चइबो आहे सिंधी में पंहिंजाईअ खां टांडियो अथसि ॿियो ॿियो वरी चइबो आहे पंहिंजो त चुल्हि चुल्ह जो पी चुल्ह छा घर जो पीर चुल्ह जो मारंग त हिननि जे जॾहिं घर में हुयो हेॾी वॾी हैसियत वारो जंहिंजी अलाह ताला हेॾी हैसियत कई त हुनजी हैसियत न सुञातऊं हुनखे ई बेकार आहे त चट आहे हिनखे कढोसि पोइ हिकु कढी छॾियोसि हाणे जॾहिं धारीअ जी हैसियत सां सुहान अलाह धारीअ जी सूरत हैसियत सां जॾहिं हुनखे ॾिसण में थो अचे तॾहिं जेको आहे हुनखे हुन मां चङाई थी अचे हाणे हीअ मूंखे तमामु सुहिणी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि आई आहे पंहिंजो मोहम्मद अशरफ शाह पंहिंजे कामोरे शरीफ़ जो आहे बाद पंहिंजो हुनजो तमामु हिकिड़ो सुहिणो कसीदो आहे पंहिंजो उनमां उन जो लफ़्ज़ अरबी जी पहिरीं जुमिलो आहे उनखां पोइ सॼो अॻिते ॻाल्हि सुठी आहे सुहिणी उहा शइ मूं पढ़ी आहे अॻु में शायदि तव्हां ॿुधी हूंदी या न ॿुधी हूंदी हुन में तमामु सुहिणे नमूने चए थो पंहिंजो त की जेसि ताईं असीं जुदा न थियासीं जुदा ई न आई ऐं जेसिताईं असीं गॾु हुआसीं तेसि ताईं मूंखे उहो मोहबत जो ओॾो अहसासु न थियो त तूं के तुंहिंजी हैसियत छा आहे पर जॾहिं जुदाई थी तॾहिं हैसियत पए थी तमामु हिकिड़ी सुहिणी ॻाल्हि आहे उहा मूंखे हींअर ज़हन में अची वई पोइ तव्हांखे मोकिलींदुसि या छा त उहो उहा आहे साईं मोहम्मद अशरफ साहबु मतिलबु त उहो सौ साल अॻु में या कॾहिं केतिरो वक़्तु अॻ में गुज़ारे विया आहिनि पोइ हाणे हुनजा आहिनि पोइ यार अञा बि पंहिंजा कामोरो शरीफ़ में वरी वॾो दरगाह आहे हुननि जी पर हाणे पोइ मतिलबु दरगाहनि ते पाण वञू या न वञूं उहा तव्हांजी मर्ज़ी आहे पर पोइ सुठो हुनजो सुहिणो कलाम आहे हुनजो हुयो पंहिंजो दया दीवान बि हुयो पर पोइ हाणे मिलंदो हूंदो उते ॿिए हंधि मां ॾिसां कोन किथे शहर में दुकान ते पर असां वटि नंढे हूंदे असां <clears throat> वटि पढ़ंदा हुआ पंहिंजो मुंहिंजो ॾाॾो आहिनि नानू ऐं मुंहिंजो मामू ऐं मुंहिंजो वाल साहब इहे किताबु खणी आया मूं बाग़ में असां वेठा वेठासीं मूंखे यादि आहे हुन आउं पढ़ी कोन्ह सघंदोसि पर मूंखे यादि आहे त उहो किताबु खणी चयूं मोहम्मद अशरफ जो किताबु आहे मोहम्मद अशरफ छा हुयो पोइ इहो सुहिणो किताबु तव्हां सुठो हिन महिल को इहो नुक़्तो कढियोसीं त जॾहिं धारियां पियो थी पराए पियो थी जॾहिं मतिलबु उन में त चङाई आहे पर जॾहिं वरी खुलंदो पोचंदा हीअ त उहो ई आहे <laughs> जंहिंखे हिते कढियोसीं पोइ उहा ॻाल्हि अॻिते थींदी बहरहाल <clears throat> पाण पोइ आख़िर में त यूस आलाम पाण फ़रमाए थो त जॾहिं पाण सुञाणाए थो पाण ई थो सुञाणे हुन कोन था सुञाणे सघनि पिया तमामु हिकिड़ी अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे जो केॾियूं इशारा उछले थो हीअं थो करे हीअं थो करे हीअं थो करे पर हुनखे सम्झ में कोन थी अचे त हीअ आहे उहो यूस यूसफ असां कढियो पर ख़बर कोन थी पए तव्हांजो पोइ नालो वठे थो पंहिंजो चए थो त तव्हां छा कई झिठ कई पंहिंजे यूस हुनजे भाउ सां कहिड़ी बि न हीअ यूस हीउ कीअं हीउ केरु आहे जो यूस नालो थो ॼाणे छो जो यूस अलाम जो नालो मिस्र में कंहिं ख़बर मतिलबु त माण्हुनि खे ख़बर कोन्हे हाणे जीअं माण्हू तख़्त ते वेहंदा आहिनि बादशाह थींदा आहिनि त वक़्तु उन वक़्तु हुनजो नालो बदिलाईंदा आहिनि जीअं हाणे असां पीर साईं पघारो जेको साईं सिकंदर शाह त सिकंदर शाह हुयो पोइ हाणे जॾहिं तख़्त ते वेठो जॾहिं पग पहिरियईं त वक़्तु हुनजो नालो पंहिंजो साईं शाह मर्दान शाह रखियो या मतिलबु त हिन सां सभिनी बादशाह जेके थींदा आहिनि पोइ हुनजो नालो वरी ॿियो रखंदा आहिनि पोइ चवंदा हाणे हिनखे यूस इस्लाम जो नालो जेको आहे सो रखियो पंहिंजो ॿियो रखियो बादशाह सलामत जंहिंखे पाण अरबी में तर्जुमो था क़ुर शरीफ़ में तर्जुमो थियो आहे हुनजो अज़ीज़ मिस्र पर हुनजो जेको इब्रू में इबरानी में या हुनजो जेको कबती जेका ॿोली हुई मिस्र जी उन में हुनजो लफ़्ज़ु हुनजो नालो जेको आहे सो ॿियो लफ़्ज़ु हो जेको आउं तव्हांखे ॿुधायां थो जॾहिं बादशाह सलामत हथियार ॾिनो हज़रत यूस आल इस्लाम खे ॼण पंहिंजा मुंडी ॾिनाईंसि हार पाराईंसि वरार कंहिंसि तख़्त हुनजो जेको हिकिड़ो बाक़ाइदे इंस्टॉलेशन छा चइजे त उहा थी जॾहिं तख़्त ते विहारण जी सेरेमनी थी त हुनजो नालो जेको आहे सो पंहिंजी संदसि ॿोली में उते जेका हुई कबती ॿोली हुई पोइ तौरात जेको आहे सो वरी इब्रानी ॿोली में लिखियलु आहे पोइ उन जो उते लिखियो अथऊं त पंहिंजो नालो अहिड़े क़िस्म जो आहे स्वाद सां थिए या जीअं मिस्र आहे अज़ीज़ आहे या छा त हिन में नालो उते रखियो अथऊं सनत प हा शनत प हा या शनत शाह छा हुजे या सवादु हुजे या ज़ा हुजे अहिड़े क़िस्म जो आवाज़ मां निकिरंदो न कंदो सनी हा प हा हाणे माना जेका सभु उन्हनि खे ख़बर कोन्हे रिब्रूअ जे स्कॉलर्स खे पर पोइ कंशवादनी माना आहे त उहो जेको हिडन थिंग्स खे एक्सप्लेन थो करे जेके ॿुझनि ॻाल्हियुनि खे यानी ग़ैब जूं ख़बरूं थो आणे जीअं माना वञी आहे निकिरी निठ <clears throat> यानी हुनखे ख़बर पइजी थी यानी अहादीस जो जेको आहे सो ॼाणू आहे यानी जेके वाक़िया थींदा उनजी हुनखे ख़बर आहे माना वरी बि अहिड़े क़िस्म जी निकिरे थी पर अज़ीज़ जी माना जेका आहे अरबी में जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो क़ुर शरीफ़ में उनजी माना आहे त ताक़त वारो सघारो अज़ीज़ इज़त वारो शान वारो इहे सभई माना अज़ीज़ हुनखे चवंदा हुआ जेको वज़ीर हुजे मतिलबु वॾो वॾी वॾो वज़ीर जी पाण वज़ीर आज़म साहिबु पंहिंजा वज़ीराज़म बि कई ॿेड़ी ॿोड़ियो वेठा आहिनि पर हीअ मुल्क जो बादशाह हुयो जेकी मुनहारकी ॼण हिकिड़ी हुई पर पोइ हुन चयो न बसि तख़्त खां सवाइ ॿियो बाक़ी पिया सभु तुंहिंजे हवाले आहे जेके वणे सो तूं कर ऐं तुंहिंजो पोइ हुन दीन दीन बि ईमान आंदो अला बादशाह सलामत जेको आहे सो ते थियो इन करे तव्हां जेके पढ़ंदो हुन में आर्कियोलॉजिकल ई जेके लिखनि था पोइ हिकिड़ो हुन में बादशाह जेको हुओ सो तौहीद जो पोइ लॻो हुयो वञी हिकिड़े अलाह खे मञे ते पोइ हिकिड़े अलाह खे मञण वारो पोइ हज़रत यूस आर इस्लाम जे हथ ते थियो पोइ हाणे पोइ हुन खां पोइ बि थिया हूंदा अॻु में बि मतिलबु हूंदा परे क़िस्म तौहीद जो त अलाह ताला करे थो हर जॻह ते पर पोइ माण्हू वरी उहो मुझाए था छॾी ॻाल्हि खे इन करे पोइ इहा ॻाल्हि ईअं सम्झो नालो सोफ़नथ पानी पानी पनीह हिकिड़े चहिरे चहिरे सां मूंखे लॻे थो वास्तो आहे हुनजो पानी ॿियनि हंधु पहिरों लफ़्ज़ ऐं सोफ़नत सौफ़नथ पानी अहिड़े क़िस्म जो को लफ़्ज़ु थींदो जेको कबती ॿोलीअ जो पर आउं पुछां पंहिंजे कंहिं कपती को मूंखे हथु अचे कपती कपती माना कवथक जेके आहिनि जेको हींअर जेके अख़्तियार में आहिनि पंहिंजा अख़्तियार में त कोन्हनि पर ॾह परसेंट आहिनि कपती मिस्र में उन्हनि हीउ पंहिंजो जेको आहे मुंहिंजो सी सी जेको आहे उनखे पंहिंजो मुरीद बनाए छॾियो आहे ऐं पंहिंजो सॼो कमु जेको आहे सो कपती था कनि ॾह परसेंट ईसाई जेके आहिनि उहे ईसाई आहिनि हींअर हींअर उहे सभु ईसाई आहिनि उहो इस्लाम उन अख़्तियार कोन्ह कयो पहिरीं पंहिंजो हुन दीन ते हुया पुराणे ते कपती पोइ वरी जेकॾहिं सलाहु जो माण्हू पहुतासीं मिस्र जेको आहे फ़तेह थियो जॾहिं त वक़्तु हिननि खे इख़्तियार हुयो भई मुस्लमान थियो त थियो जेकॾहिं न थियो त भले न थियो पोइ केरु मुस्लमान थिया जो नाइंटी परसेंट मुस्लमान थी विया न लिहाजो अञा मिस्र मुस्लमान आहिनि पर ॾह परसेंट कोन्ह थिया कोन्ह थिया भला पिया हुजनि पर हाणे मुसीबत हिननि पैदा इहा कई आहे <clears throat> मिस्र जे लाइ जो हावी था थियनि पंहिंजे मुस्लमाननि ते ऐं सी सी खे पंहिंजो मुरीद बनायो अथऊं ऐं यहूदियुनि जो साथ ॾियनि था ऐं सभई जेके आहिनि से ई पंहिंजो पाण पाण वॾो यहूदी जंहिंजो हाणे किरियो कलटियो ॾींहुं मूं पे ॻाल्हि कई टावर जी पाण टावर जो इहो बनायो पंहिंजे छा चइबो आहे मुसीबत कहिड़े नालो शहर जो <clears throat> जेको वॾो टावर ठाहियो उहो मूं चयो त इहो असां किरंदो हिकिड़े ॾींहुं पर पोइ मां गु कबतुला ते इहो किरी पियो पोइ उन राति मूं इहा ॻाल्हि पई कई त टावर इहो किरंदो पर हाणे किरियो वरी वरी कल्ह थियो ॾींहुं जेको सो इहो वञी किरियो कबतला ते या क्रेन वञी किरी पोइ ॾिसो न हेॾा वॾा तव्हां छा था ठाहियो हाणे के माण्हू चवनि पिया त भई कबतला हुयो जेको सभिनी खां वॾी इमारत हुई तव्हां पहिरियों हुन चाहे चइनी पासे खां जे वॾियूं वॾियूं अमारतूं जेके आसमान सां ॻाल्हियूं थियूं कनि तव्हां फखेड़ियूं धरती ते वई माण्हुनि खे अॻिते पहुते हेॾां होॾां हेॾियूं माड़ियूं था ठाहियो किरेनूं पयूं आहिनि माना मथां जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त पंहिंजो इहे थींदो पंहिंजो वॾो हज थो थिए हिन में हज़ार माण्हू था अचनि पोइ हीअ त माण्हुनि जे करे कोन किरियो हीअ त झक जेको आहे झकर तूफ़ान जेको आहे इहो तूफ़ान सॼे हिन इलाइक़े में आयो आहे इहो रब पाक जो ॾिसो कहिड़ो हिसाबु आहे अचानक कहिड़ियूं आफ़तूं अचनि थियूं पाण वटि झक थींदी आहे वारी जेका मिटी जेका उनजी झक ईंदी आहे पाण वटि पोइ सिंध मंझि बि कॾहिं कॾहिं थींदी आहे उहो वॾो वॾो मतिलबु तूफ़ान परियां पियो ईंदो आहे पोइ हिते जेको आहे सॼो इहो यमन ऐं सीरिया ऐं शाम ऐं और अरब ऐं सभई उन में मुबतला थी हलिया सभिनी मुल्कनि में आया हे कर पंहिंजो तूफ़ान गुज़रियो आहे झक जो उन खां पोइ तूफ़ान आयो आहे हिन पाणी जो हाणे कंहिं माण्हू मूंखे वरी चयो त विझ पर ख़ुदा खे ख़बर विझ आहे या न हुई हिन मामले में मूंखे ख़बर कोन्हे मूं कोन ॿुधो पर पोइ कंहिं माण्हू मूंखे ॿुधायो त विज जो लफ़्ज़ बि इस्तेमालु कनि पिया पर छा थियो जो उहा किरी उहा जेका हीअं जल्दी वरी कंहिं ॾेखारियो आहे पंहिंजे हुन जेको छा चइबो मोबाइल जेको आहे उनजी फोटू ई कढियईं पिए कवितला जो त हुनजी नज़र पइजी वई उहा किरी पई जेका किरियनि जेका किरी त वञी ठक कयईं हेठि पट ते पर पोइ हाणे इहो बि ख़ुदा जो जो स माण्हू घणा कोन मुआ अलाए घणा मुआ आहिनि किथे बि हाणे मूंखे नालो फ़िक्रु रुगो हिंदुस्तान वारनि अख़बार में ॾिना आहिनि पर आउं किथे कोन थो ॾिसां यानी एॾा मुस्लमान जेके आहिनि से यानी निठर चइजे निदर छा छा चइजे त उन्हनि का परवाह कोन्हे माना त भई नाला त ॾियो भई केरु माण्हू आहे केतिरा आहिनि किथे जा आहिनि कंहिंखे का ख़बर कोन्हे का त कहिड़ा आहिनि डान में आऊं ॾिसां किथे कोन्हे हुन में कोन्हे हुन में कोन्हे किथे त ॾींदा हूंदो केरु त माण्हू ॾींदो हूंदो पोइ हिंदुस्तान जे कंहिं अख़बार में हुयो त हिंदुस्तान जा हीअ माण्हू जेके आहिनि से गुज़ारे विया आहिनि या पोइ उहा बि लिस्ट मूं वटि थी कोन पोइ पहिरीं विच में जेके हाणे एडवरटाइज़ूं था लॻाइनि हीअ था लॻाइनि तेसि ताईं माण्हू जो मथो ख़राबु थी वञे हलियो पोइ उहो ॾिसी कोन थो सघे हीअं जेके आहिनि सभई ईअं थियनि पर बहरहाल पोइ इहो क़िस्म क़िस्म जी इहा ॻाल्हि त हेॾी अमारत ठाही अथव हुन उनमें कहिड़ो फ़ाइदो आहे जो चवंदा न असीं वेझा था करे सभिनी खे ॾियूं भले तुआ वेठा कनि ई था कनि हू था कनि पर पाक कहिड़ो हिसाबु रखियो आहे जो हीअं सॼो मुस्लमान ॿाएताल हूअं ई आहे पर हिन पासे काबतुला जो ख़ुदि जेका अमन जी जा जेको माण्हू अची पनाह घुरंदा हिफ़ाज़त जे लाइ उन ख़ुदि रब ताला पाण ई धोई करे कहिड़ा कहिड़ा किराए पंहिंजो हुनखे पर हिते की कानून क़ाइदो थी कानून क़ाइदा थींदा आहिनि जे ग़ैर मुस्लमान मुल्क़नि में हिते असां मस्जिद ठाही पिए त असांखे हिननि चयो बाबा हिते निमाज़ नथा पढ़ी सघो था भॼी हीउ कमु पियो हले कमु हल्का शइ किरी पवंदी हीअं थींदी हूअं थींदी वञी हुते ॿार पढ़ो पंहिंजे हुन में कम्यूनिटी हॉल में अ पाकुरंगा मस्जिद में पर हिते ईअं सख़्तु कानून कनि था हिते पाण वारा यार जो मुस्लमान बेपरवाह बादशाह पंहिंजो दॿ कम खे हल भला जीअं वणे तीअं पंहिंजो हेॾियूं किरेनूं पिण सां रखियूं आहिनि ओ मथे आसमान ते चोटी ते हाणे उहो वरी सवली करे कंहिं कोन रखी हूंदी मूं जहिड़ो को बेख नेठो हूंदो पिण सां को अलाए हुनजी दिलि में कहिड़ी हूंदी ख़ुदा खे ख़बर आहे हवा जे करे थी छा थी हाणे रुपात पाण ॼाणे पोइ कंहिं ते हर भुर इल्ज़ाम न लॻाइजे पर पोइ हू चवंदा बाबा एॾी हवा झक हुई जो इन मज़ा काब शइ किरी सघे थी पोइ हाणे इहा किरी ऐं पोइ इन ॾिसो त हीअ अलाह ताला जो हिकिड़ो अज़ाबु आहे छो पियो थिए मुस्लमान मुल्कनि ते जो उन ई ॾींहुं वरी इहा ॿिए ॾींहुं टियों ॾींहं जी ॻाल्हि आहे त मस्जिद अक्सा जेका आहे मुंहिंजो टी नंबर वॾी मस्जिद मुस्लमाननि जी जेका क़ाबिज़ कयो वेठो आहे यहूद ऐं उहो उन ते जेका असां हिन फायरिंग कई आहे अलाए छा उछलियो अथऊं खिड़कियूं भॻूं अथऊं ऐं बाहि लॻी पई आहे छा लॻो पियो आहे त पोइ पाक जो कहिड़ो छा हाणे आज़माए त हाणे मूंखे पंज सत साल अॻु में असां कचहरी कई पई हिननि यूदियुनि सां पंहिंजो ॻाल्हियुनि मंझि पोइ मूंखे चयो असांखे छो नथा वञणु ॾियनि जो तव्हां काफ़र आहियो तव्हांखे छा ला वञणु ॾींदा तव्हां पलीत आहियो जो तव्हांजो रूह जेको आहे सो नफ़्स जेको आहे ख़िलाफ रसोल सास जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं पंहिंजो पैगम्बर जे ख़िलाफ़ु आहे दीन जे ख़िलाफ़ु आहे त ईअं त तव्हांखे छा ला अचणु ॾींदो मस्जिद में पंहिंजो मस्जिद जेका आहे छा हज़त उमिरि ठाही आहे तव्हांजी मस्जिद परियां आहे उतां ई ठाहियो भले वञी आसमान ते लॻो वञी पंहिंजो समुंड सां लॻो उतां खां शुरू करे पंहिंजी ठाहिणु हीअ त हीअ त हज़रत उमिरि जेको आहे ताला अन परियां पुछा अछा करे उन खां पोइ इहो रखियो आहे त हीअ हिननि जो हिसो न आहे हीअ मस्जिद अक्सा हाणे हीअ मस्जिद अक्सा में निवारो था पढ़नि हींअर हुनजो वॾो ॾींहुं हुयो हुन में असांखे अख़्तियार ॾियो पोइ गिरी था पवनि माना जूतनि सुधा हीअ तमामु बेहया क़ौम आहे हीअ अथीस्ट आहिनि हिननि खे हज़रत मूसा आल इस्लाम खे हुकुम थियो त जूती पंहिंजी लाइ हीअ मुक़द मुक़दाम हीअ जूतनि सुधा लॻंदा असांजा जेके बेहया जेके मिलिट्री वारा इहे जॾहिं मस्जिद में घिरंदा हुआ बंगाल में पंहिंजे पाकिस्तान में हिन में सभई जूतनि सुधा लॻंदा माना लानत हुजे माण्हुनि खे जेको माण्हू अहिड़े नमूने सां बेहयाई करे छो जो हुनखे अख़्तियारु आहे ताक़त आहे सघ पाक खां तूं मथे आई तूं माना मस्जिदनि में घिरी थो पई ऐं पंहिंजो असां बादशाह ईरान जो जेको हुयो त अॻिते असीं हुआसीं ईरान में चारि साल जेका त उते जेके मस्जिदूं उनमें मां केरु कोन पढ़ाइणु पढ़ंदो हुओ माना मां पढ़णु ॾींदा ई कोन हुआ पोइ टूरिस्ट ईंदा जुतियुनि सूदा सभई मस्जिदूं जेके जुतियूं सूदूं घुमंदा हुआ असां पिया हुन सां घुमंदा हुआसीं जुती पायो अलाए जलायो अलाए छा बि कंदा हुआसीं पर पोइ वरी हू त काफ़र जेके आहिनि से जुती सूदा हलंदा हुआ ऐं ख़ुदि जेका हज़रत उमिरि जे ज़माने में मस्जिद ठही आहे उहा इस्फ़हान में आहे उहा हिकिड़े इलाइक़े में उते जेको आहे सो जुती जुतीशूदा सभु काफ़र घुमंदा हुआ पर हाणे ई जेको सिधो इहो ग्रंथ आहे इहो सॼो लखा लॻो पियो आहे दुनिया में हाणे मूं ॻाल्हि कहिड़ी ते कई ऐं किथे वञी पहुतासीं हाणे जेको अर्ज़ु कयोसीं त हिकु नज़िल मोसिनी अलाह ताला चए थो असां अहिड़े नमूने सां मोसिननि खे चङाई खणण वारनि खे जज़ा ॾींदा आहियूं जज़ा ॾींदा आहियूं अहिड़े नमूने सां हाणे अर्ज़ु इहा आहे त जॾहिं यूसफ अल इस्लाम अञा ॿारु हुई हो त उन वक़्तु जेको आहे सो वॾो पियो थियो हुते पंहिंजे घर में अज़ीज़ मिस्र जे त हुनखे चई पंहिंजो त कज़ाल के अहिड़े नमूने सां असीं जिदा ॾींदा आहियूं त पोइ पाण वरी एतिरा कयोसीं गॾिजी चयोसीं अलाह साईं कीअं थो तूं वरी ॾींहुं न त अञा कुझु कोन्ह कयो आहे पर पोइ रब पाक रस्तो खोले थो सम्झाए थो असांखे त भई हिन जो लोह महफ़ूज़ में लिखियलु हुयो त ईअं पर हाणे हीअ रुॻो हज़रत यूस आलाम सां कान्हे ॻाल्हि हज़रत मूसा आल इस्लाम जेको चारि सौ साल पोइ ईंदो उनजे लाइ अहिड़े साॻिया लफ़्ज़ इस्तेमालु थो करे अलाह ताला पंहिंजे सूरत कसस में या कहिड़ी सूरत में सूरत कसस जी छो आयत आहे हिन जे हज़रत आहे जेका असां पंहिंजो आरलो ॾिसे थी हुनखे संभाले थी वरी पंहिंजे मुड़ुस खे चए थी त हिनखे ला तख़्तुलू हिनखे मार न ऐं जेको आहे हिन मथां असांखे फ़ाइदो थींदो ऐं पंहिंजो असां हिनखे उहो करे रखंदासूं या छा पर उन खां पोइ अलाह ताला उते बि उन ई सूरत में बि अहिड़े नमूने सां जीअं सूरत यूसुफ में सूरत यूस अल इस्लाम जे मुतलिक़ आहे तीअं हिते सूरत कसस में हज़रत मूसा अल इस्लाम जे मुतलिक़ इहा साॻी ॻाल्हि अलाह ताला फ़रमायो त अलाह ताला पंहिंजी तरफ़ां थो फ़रमाए त साॻियो लफ़्ज़ वलम्मा बलग अशद हाणे हिते वलमा बलग अशद साॻे लफ़्ज़ आहिनि ऐं पोइ मूसा अल इस्लाम जे मुतलिक़ वरी हिकिड़ो लफ़्ज़ वधीक आहे त फस्त हवा ऐं सिधो थियो यानी मतिलबु हिकिड़ो प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में थी हलियो या हिकु मोतदिल थियो या एतदाल वारो थियो या छा सिधो थियो सौ सौ थियो वलमा अशुद्ध हू वस्तवा हुकम इल्म असां हुनखे ॾिनोसीं इल्मु ऐं हिकमत ऐं अहिड़े नमूने सां असीं हुन ते मोसिननि खे जज़ा ॾींदा आहियूं हिते बि अहिड़े नमूने सां भई हुन त अञा को चङाई जो कमु जेको थियणो आहे सो त अञा हाणे हिन खां पोइ थींदो अॻु में ई थो चवीं त कदालिक नज़िल मोसिनी त असां अहसान करण अहसान करण वारनि सां अहिड़ी जज़ा कंदा आहियूं त उहो अञा त बाक़ी विच में हुन माण्हूअ खे मारे बि विझंदो हिन खां पोइ माफ़ी वठंदो हुन खां पोइ हुनजो जेको आहे सो थींदी पंहिंजी बासत यानी पैगम्बर जो मामूरियत हुनखे अख़्तियारात मिलंदा तूं पैगम्बर आहीं त इहो कीअं त भई इन माना यादि भई मूं अज़ल लही करे कुरासी में हिते हिन सूरत में या सूरत तुआ में या सूरत शो शोर अशोरा में ऐं मतिलबु अलाह ताला फ़रमाए थो त यूसुफ अलाम पंहिंजे मूसा अलाम खे त अनख़्तार अर्थो कर असां तोखे चूंडियो आहे अनस्तफ़ाई अनस्तफ़ाई कर असां तोखे चूंडियो असां तोखे चूंडियो कॾहिं अॼु कोन चूंडियोसीं कल्ह कोन चूंडियोसीं असां तोखे रोज़ अज़ल ते जे ॾींहुं चूंडियो जॾहिं रूह अञा ख़लकियासीं उनखां इन करे जेका हदीस आहे पंहिंजो रसूल सलाह मुतालिक़ चवंदा त अलाह ताला जेको आहे सो सॼी काइनात ख़लकनि खां अॻु में या हेड़े वक़्त खां अॻु में हेतिरा हज़ार साल या हज़ार साल अॻु में ताहा ऐं यासीन ते पढ़ियो तव्हां इहा सिंधी पढ़ण जो मतिलबु इहो कोन्हे को अलाह ताला असां वांगुरु हिते तोहा पढ़ी असां वांगुरु हिते यासीन पढ़ी त असां हुनखे सवाबु मिलंदो ऐं हुनखे जन्नत में जाइ मिलंदी इहो माना कोन्हे सूरत तोहा ऐं यासीन जे पढ़ण जो मतिलबु इहो आहे त अलाह ताला ज़िक्र कयो तोहा हज़रत पंहिंजे मूसा अल इस्लाम जो यासीन मोहम्मद सलाहु जो ऐं आदम अल आदम अल इस्लाम जो तोहा में पैगम्बर जो ज़िक्र कयो पंहिंजे पर पंहिंजे काइनात में त हीअं थींदो पोइ जॾहिं वर्षा ख़लकी त हुनखे ख़बर पई त हीअं थींदो जिन ख़लकी त हुनखे ख़बर पई त हीअं थींदो पोइ जॾहिं इंसानु ख़लकी त हुनखे ख़बर पई त ईअं थींदो त आहा ऐं यासीन पर अलाह ताला पढ़ियो पाण वांगुरु कोन पढ़ियईं यादि न चई थे हफ़ज़त कयईं ऐं पोइ सवाब जेके घुरियई त ॾींदो को ॿियो ख़ुदा आहे उहो हुनखां उहो त पाण ख़ुदा हार आहे पाण सवाबु ॾियण वारो आहे पाण ॻाल्हि आहे त इहा हदीस जेका आहे सभु सुहिणी हदीस आहे पोइ हुन जी माना पोइ ईअं न कटिजे जेके माण्हू वरी मथे ख़राबु उहे चवनि पियो भला हीअ अलाह ताला कीअं ॾियो पोइ हदीस खे जेके मुनक़रा हदीस जा उहे माॻी पोइ हिन मां हथु कढी वेंदा हलिया पर जेके हिन खे छिकबो ई हिक ॿी लाइ कहिड़ी क़िस्म जी माना पाण बि अलाह ताला पढ़ंदो हो जीअं असीं त पढ़ूं या मतिलबु कोन्हे पढ़ण जी हुन माना त हा माना जेको मूं कई आहे तोहा ऐं यासीन मुंहिंजी पैगम्बरनि जी हज़रत मूसा अलाम जी हज़रत आदमलाम जीअा सूरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा खे सूरत आह में चयईं त चओ त रब ज़ि इल्मु आहे त इहे ॻाल्हियूं वरी सूरत यासीन ख़ुदि हज़रत मोहम्मद मुसिफ़त ऐं ॿियनि पैगंबरनि जे मुतलिक़ इन्हनि पैगंबरनि जो जेको चूंड ॾियणु हुनजो इस्तफाक़ करणु ऐं मोहम्मद मुसिफ़ चूंड ॾियण उनजो रूह जेको आहे सो अज़ल खां हुन खां अॻु में ख़लकनि खां अॻु में जेको आहे सो प्लॅनिंग करे छॾियईं त अहिड़े नमूने सां माना इहा थींदी वञी हाणे इन खां सवाइ मूसा अलाम जो ज़िक्र अची वियो पंहिंजे हिन सूरत कसस या अठावीह सूरत आहे हिन खां पोइ जी आख़िरी असांजे रस्तनि में जेके जिदो जदि कोशिश कनि था इन लाह मोसनी माल मोसनी मोहसिन सां गॾु आहे अलाह ताला वलदीन जादू फीना हाणे सूरत लुखमान में अलाह फरमाए थो तिल काया तिल किताबीम हुदम वहमतोम किताबु کتاب جو ہے قران شریف جو ہے جو حکمت وارو کتاب جو ہے ہدایت ہے رحمت ہے رحمت हैमत कंहिंजे ہے मोहसिन अहसान करण वारा चङाई करण वारनि जे लाइ चङाई तॾहिं कंदा जॾहिं हिदायत ते हूंदा जॾहिं ईमान आणींदा पर जे अलाह ताला चए थो न पंहिंजो हीअ किताबु आहे ई ईमान उन्हनि जे लाइ हिदायत उन्हनि जे लाइ रहमत जेके हिदायत जेके मौसम हूंदा तन जे लाइ हिदायत आहे ऐं रहमत आहे त मौसम माना पाण अॻु में ई चूंडे छॾियईं त हीअ मौसनु आहे तॾहिं पोइ हुनखे वरी हिदायत मिलंदी तॾहिं हुन ते रहमत थींदी पोइ जेको ॻाल्हि हिक ॿिए सां वास्तो रखे थी अहिड़े नमूने सां पर हाणे सूरत साफ़ात में था अचूं सूरत सूरत साफ़ात में जेको आहे <clears throat> पंज दफ़ा पंजनि पैगंबरनि जे मुतलिक़ आहे पंहिंजो त कज़ा कज़ालिक नज़िल इना इना कज़ा लिख नज़िल मोसिनी इना कया अहिड़े नमूने सां त पोइ हाणे मसल पहिरीं आयत जेका अचे थी सूरत सफ़ात में सलाम अला नूहिन इन कज़ालिक मोसनीन सलाम हुजे नूह अल ते सभिनी जहाननि में सभिनी आलमनि में इन कज़ालिक असां अहिड़े नमूने सां नज़िल मोसनीन अलाह ताला वॾो सुहिणो नुक़्तो इहो आहे अलाह ताला पाण ई उहो ॾिए थो पाण ई तौफ़ ॾिए थो पाण ई हिदायत ॾिए थो पाण ई चङाई करे हुनखे चङाई जो ॾिए थो चूंडे थो हुन लाइ हुन खां पोइ हुनखे रहमत हिदायत ई ॾिए थो पोइ वरी चए थो एस वसन हुयो तंहिं करे मूं हीअं कयो त भई चूंडियो थो आहे ऐं पंहिंजो हुनखे तौफ़ थो ॾिनी आहे ऐं पंहिंजो रखियो अथई पोइ जी यादि तूं चई थो त ॾिसो मूं तव्हांखे चयो हो त हीअ जेको आहे मां कयां थो हीअ मोहसिन आहिनि अहसान करण वारा आहिनि चङाई करण वारा आहिनि तव्हां कहिड़ी चङाई कई आहे धरती ते पंहिंजे तरफ़ां पंहिंजे अख़्तियार हूंदे जेकॾहिं तव्हांखे अख़्तियार हुजे त अहिड़ो कमु करियो जहिड़ो इब्लिस कयो तव्हां खां ई सुठो थियो या न थियो पोइ हाणे इहा ॻाल्हि हज़रत नूह अल इस्लाम जे अलॻि आयत नंबर असी हिन खां पोइ वरी पंहिंजो हज़रत इब्राहिम अल जो ज़िक्र करे थो अलाह ताला उनमें पंहिंजो उन उन इज़त करे वञे थो पंहिंजे किनार में वरी उहो पुटु ॼमे थो वरी सां पंहिंजो हज़रत इस्माहील इस्लाम पोइ वरी हुनजो ज़बह जो वाक़ियो थिए थो उन ज़बह जे वाक़े खां पोइ जॾहिं अलाह ताला चए थो त सदख़्तु रोज़ आहे तो पंहिंजो ख़्वाबु जेको आहे सो पूरो कयो ऐं इन कज़ा ले नज़िल मोहिनी असां चङाई करण वारनि सां अहिड़े नमूने सां अहसान था करियूं हाणे इहा आयत थी वई हिकु सौ पंजी नंबर आयत हुन खां पोइ سلام अला इब्राहिम वरी ॿीहर अलाह ताला फ़रमाए थो आयत नंबर हिकु सौ ॾहें में सलामन अल अला इब्राहिम कदा लिख नज़िल मोसिनी त हिते ॿ दफ़ा हज़रत इब्राहिम अल ते जे मुतलिक़ फरमाइत कदा लिख नज़ुल मोसिनी हिन खां पोइ वरी हिकु सौ एकवीह आयत में मूसा अल जो ऐं हारून जो ज़िक्र आहे पोइ अला मूसा हारून इना कदालिक नज़िल मोहसिन असीं अहिड़े नमूने सां अहसान कंदड़नि सां खे जज़ा ॾींदा आहियूं ऐं पोइ इन खां पोइ हिकु सौ एकटीह आयत जेका आहे उन में त सलाम अला इलियासीन इलियास अल इस्लाम आहे या हुन जो को ॿियो बि आहे पोइ हिकिड़ो ई आहे या घणा आहिनि या कीअं इलियास जेके जेके बि पोइ नौख आहे या इलियास आहे इलीजा आहे छा आहे जेको बि आहे सलाम अला इलियासी इना कदा मोहसनीन हिकु सौ एकटीह आयत में इहो फ़र्माई सू त हज में फ़र्माईं त पंहिंजो कदा सख़रू अलाह अलामुम इहो इहो तव्हांजे लाइ मुसर कयोसूं त जीअं तूं तव्हां अलाह जी वॾा बयानु कयो तकबीर करियो यानी अलाह वॾो अलाह वॾो आहे अलाह वॾो आहे अलाह अकबर अलाह अकबर या तकबीर आहे तकबर तकब तकबरूल अल अलाह अल अलाह मां अदाकुम हुन जी जो हिदायत तव्हांखे ॾींदुसि हुन जे करे तव्हां हुनखे उहा बशरल मोहसिन ऐं अहसान करण वारनि खे सुठी ख़बर ॾे बशारत ॾे हिते बशारत जो इहो वाक़ियो थियो हाणे अॻिते वरी सूरत ज़ुमर में अलाह ताला फरमायो त लहून इंदर बिम ज़ाल जज़ा उल मोहिनी सूरत ज़ुमर जी जो चोथीं आयत आहे ऐं सूरत ज़ुमर जे मुतलिक़ हज़रत शाह अब्दुलती भिटाई अल पंहिंजो सूरत मरीमी जो मारूमी फरमाए थो त ज़ुमरु ज़ुख़र सूमरु आहे पोइ हाणे हिन ॻाल्हि खे सम्झण अचे छा ज़ुमिर छा ज़ुरफ़ु छा ऐं सूमरा छा हिन जो वास्तो कहिड़ो आहे मारवी जी ॻाल्हि सां ऐं कहिड़ो आहे रूहानी तरह सां त हीअ सूरत ज़ुमिर जेका आहे सा ला तखन तू में रहमत ला हिन में अचे थो अलाह जे रहमत मञा आसरो न लाहियो ना उमेद न थियो ऐं तमामु सुहिणी सूरत आहे ज़ुमिरि जेका सा पंहिंजे रहमत वारी आयत आहे ऐं बशारत वारी आयत आहे सूरत आहे सॼी इन करे अलाह ताला जो ज़िक्र कयो ऐं ज़ुख़रुफ़ में जेको आहे सो फिरोन जो बि ज़िक्र आहे ऐं पंहिंजो ॿियनि ॻाल्हियुनि जो त मतिलबु त हिकिड़े पासे पंहिंजो उमिरि आहे जंहिंजो किरदारु अहिड़ो आहे मतिलबु त जेकॾहिं छहाईअ ते क़ाइमु रहे त फिरोन वांगुरु थी वञे रहियो जेकॾहिं आख़िर में बि जेका चङाई कयईं त पोइ हुनजो नालो सुठो वरितो वञे थो मतिलबु त हिकिड़ो ॿिन्ही पासे उमिरि जेको आहे सूमरो हुनजो ज़िक्र ॿिन्ही पासे करे सघिजे थो चङाई बि वारो बि त इन करे ज़ुमिर ऐं होॾां ज़ुखुर्फ़ इन करे पर छा माना हुनजी अलाह खे ख़बर आहे वधीक इन साॻे ई सूरत में अलाह त फरमायो तकूल हीन तरल तरल अज़ाब लो अनली करतनि फ़ाकून मिनल मोसनीन पोइ जेकॾहिं असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे अज़ाब अज़ाब वक़्तु चवंदो त जेकॾहिं असांखे ख़बर हुजे आहे त अहिड़ो कमु थींदो ख़बर हुजे आहे तव्हांखे ॿुधायोसूं तव्हां मञो कोन की तव्हां जे ख़बर हुजऊं हा त पोइ असां अहसान करण वारनि मां थियूं हा पर पोइ कोन थियो न तव्हांजी ॻाल्हि इहा थी त हाणे मतिलबु तव्हांखे मौको मिले थो अहसान करण वारनि जो कण के आहे पैसो आहे ॾोकड़ आहे हीअ आहे दौलत सभु कुझु आहे पर पोइ जेका बखील आहिनि पोइ कंहिंखे कंहिं पाई कोन था ॾियनि कंहिंसां को चङाई कोन था कनि त हिकिड़ो इहो ॻाल्हि आहे पर हुनखे मौक़ो आहे सिहत आहे आफ़ियत आहे इहो आहे अलाह ताला जी इबाद कोन था कनि चङाई मतिलबु जेको बि चङो कमु आहे उहो नथा कनि त पोइ हाणे हुननि खे छा कबो तव्हांखे मौक़ो आहे नथा करियो पोइ सूरत अल अलाहाफ़ में ॿारहीं नंबर आयत आहे अलकाफ़ जेका छहतालीह सूरत आहे हुन में अलाह ताला फ़रमायोज़ीन ज़ुल्म जेके ज़ुल्म जन कयो उन्हनि खे वारनिंग ॾे ऐं बशर मोहसिनीन ऐं मोहसिननि खे बशारत ॾिए जेके सुठा कम था कनि उन्हनि खे ऐं पोइ सूरत ज़ारि यादि में फ़रमाईं त मां आख़ज़ीन मां आता ओम रब ओम इन ओम कानू कबल ज़ा लिक मोहसिनीन पोइ हुननि खे सुठो जेके जनत में विया उहे पहिरीं एहसान करण वारनि मज़ा हुआ ऐं पोइ सूरत मुर्सलात में आहे पंहिंजो सतहतरि सूरत नंबर ऐं चोएतालीह आयत आहे त कुलबूशु मोहसिनी हाणे पोइ इते अलाहर सातीना नाम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم